إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فأولئك هم الخاسرون رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى Poštovana braćo, cijenjene sestru Islamu, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što nam je večeras omogućio da se na ovaj način družimo da se inša Allahu okoristimo onim što ćemo večeras inša Allahu iznijeti i da nam uzvišene Azeva Đerle ova naša dobra dijela usvrsti tamo gdje nam je i kada nam je najpotrebnije. Kako smo se već upoznali na našu temu, dakle govorili smo, odnosno govorimo i dalje, šalahu tala, dakle, kako možemo postići efikasno, iskreno pokajanje ili kvalitetnu tevu. I ono što smo u našem posljednjem posljednjem obraćanju izneli braćo na draga, bilo je dakle, jedan tako reći uvod i ovaj prezentacija dakle pokušali smo da pojasnimo od kolike važnosti jeste da čovjek bude u stanju dakle u stalnom pokajanju da bude uvijek opasan sa da opaše sebe sa kvalitetnim pokajanjem, da to pokajanje bude naš branik, naš čuvar, koji će čuvati naša dobra dijela, koji će čuvati sve ono što nam je uzvišeni Azza wa Đerle naredio da činimo i tako inša Allahu ta'ala na sudnjemu danu kada njega Azza wa Đerle sretnemo, kada pred njega uzvišenog Azza wa Đerle izađemo, da naša teuba, naše pokajanje stalno, konstantno, očuva naša dobra dijela i da uzvišeni Azza wa Jalla njima bude zadovoljan i s njegovom milošću inša Allahu ta'ala da nas sviju ovako okupi u džennetul firdevs pokušali smo kroz nekih primjera da ukažemo na vrijednostima kako smo to navodili pokušali da pojasnimo da su se ono da je sve ono što nam je uzvišeni azavo džele naredio da su to biseri su to draguri koji ih trebamo čuvati a od čega ih to trebamo čuvati trebamo ih čuvati od onih tri ako, ako mogu tako kazati zakletane prijatelja dakle imamo jedan koji je unutar nas koji nas stalno navodi na, na grijeh to jest nefs onda imamo ukrasi Dunjaluka gdje su doista u ovom vremenu u kojem mi živimo gdje je veoma teško da se čovjek sačuva svih tih izazova i onaj treći zakleti neprijatelj to jeste kako smo ga nazvali bandit Iblis Anetullah Jali dakle kada imamo ovo vraću u obzir da, imamo, da se nalazimo na takvom terenu gdje smo jednostavno a, okupirani ili opkoljeni sa ovakvim profesionalcima, sa ovakvim, dakle, ovaj, neprijateljima, onda vallaha i vraćo, doista svako od nas treba sebe, sebi postaviti pitanje, pa dobro, kakav to trebam ja štitnik? Kako, kakav treba ja to branik imati da se ovaj uspijemo čuvati i sačuvati od svih ovih dakle potencijala, od sve ove mogućnosti gdje, gdje, nas, gdje nas na svakom koraku, u svakoj minuti u našem životu vrebaju. Pa smo u mnogo ranijašnjim predavanjima rekli čak na Sibri Sanetullahi Alej, ne ostalo vraću nikad spavamo. I rekli smo da postoji jamine šeitan, snovi koji su od šeitana danetullahi alej. Dakle, i onda kada spavamo, i tada nismo vraćo, ako ne budemo ovaj se opasali noćnim zikrom, i svem onome što nas je Resulullah sallallahu alaihi vseleme poučio, doista je teško da se i u snu ovaj sačuvamo i zaštitimo. Međutim, imamo, vraćo moja draga, ovo, ovaj, ovaj dio koje ćemo inšalahu tada nastaviti da govorimo, pokušat ću sebe i vas da podsjetim na nekim opasnostima ili e, kako bih mogao preciznije definisati ovo izlaganje, dakle smetnje na putu iskrenog pokajanja. Koje su to smetnje? Koje su to prepreke? Šta je to upravo što mnogim braću ne daje da dođu do, iskra, do iskrenog pokajanja, do kvalitetne teube? Islamski učenjaci, vraćo spominju i kažu ima slučaj, dakle imamo takvih primjera, gdje se ljudi dakle dođu do teube, dođu do pokajanja, ali do tog pokajanja došli su iz određene situacije, dakle nešto, nešto im se u životu desilo. Dakle, na primjer, čovjek imao puno novca, imao je para, pa je došao u mat poziciju, izgubio je novac, izgubio je, dakle, poziciju, izgubio je metak i uvidio da nemamo kut i hajmo sad nazad na pravom putu. Ili, Imamo primjera gdje ljudi dođu u godinama, pa kada ovako ozbiljnije sagledaju oko sebe sinova, sinove, pa onda ako Azevađele je dao i unuke, unuke, pa kaže sebi čovjek, dok li ću ja, pogledaj sinovi, unuci oko mene, a da ja i dalje nastavim, nastavim sa alkoholom ili ne znam, ne uzubila sa mnogim tim porocima i, i grijesima, i onda možda to bude sebeb, pa se čovjek pokaj vrati ili pa čovjek možda, možda ga ovaj natjera i pozicija. Imamo i ovakvih primjera, vallahi braću. Ljudi izgubili autoritet, izgubili, izgubili su autoritet. E sad, uvidjeli da su izgubili taj autoritet. E sad, kako bi, kako bi oni povratili, kako bi, se, kako bi oni povratili taj autoritet, upravo i ovo ih natjera da se pokaju. E sada, možda će neko kazati, pa šta ima ovdje loše? Braćo, ne kažemo da je ovakav vid pokajanja da, da nije dobar, da, da, da je loš, ali kažemo da nije toliko kvalitetan. Ovakvo, ovakav vid, braćo, vraćanja, pokajanja, nije toliko e, čvrst, nije toliko stabilan koji nas može održati, koji nas može učiniti stabilnim. Zašto? Zato što je to pokajanje e, vezano za, za, neko, za neko tvoje trenutno stanje. I sad preti s druge, preti s druge strane opasnost tebi, ako bi, dakle, ponovo došao do novca, ili, bi, ili ako bi došao do, do, do, do autoriteta ili neke pozicije, preti ti opasnost da ponovo, ovaj, ponovo upadneš u tu klopku, u tu zamku. Međutim, kada se čovjek pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala, kada se vrati iz straha od vatre i žela za džennetom, žela za Allahovim dželješanom zadovoljstvom, ovakav vid pokajanja vraćo nas e, čini tako jakim, stabilnim. Dakle, e, a kada čovjek, kada nam bude preokupacija kako da postignemo Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo ovo je mnogo jače pokajanje. Ovo je mnogo stabilnije nego ako se čovjek bude vezao. Međutim, i, ovaka, i ovakvi primjera koje smo malo prije navodili, i to je u, u samom početku pozitivno. Ali šta? Šta se od nas traži? Ako, ako smo se ovako, zbog određena situacija što nas je nešto u životu zadesilo, pa nas je to natjeralo da se vratimo Allahu subhanahu wa ta'ala, neki musibet, i, i tako dalje, i tako dalje. To je u početak pozitivno. Međutim, od nas se straži, braću moja draga, da investiramo. Do ovakav vid pokajanja i vraćanja Allahu subhanahu wa ta'ala traži se od nas da investiramo što više možemo kako bi kako bismo mogli kako bi kako bismo e, uspjeli da se održimo do kraja do kraja našega života. To je jedna od tih prepreka, jedna od tih prepreka koje, koje nam stoje na, na, na putu postizanja kvalitetnog, produktivnog, efikasnog pokajanja. Također imamo e, druga situacija, vraćo, gde najilazimo, nažalost, najilazimo na mnoge danas ljude koji se pravdaju kaderom, pravdaju se određenjem. Pa kada ih pitamo, zašto ne klanjaš? koji je njigo, njihov odgovor bit će, će kada Allah žele šanu odredi dakle pravdaju se kaderom Allaha subhanahu wa ta'ala da li ovo ispravno ili imamo još, još, još teža situacija kada takvi ljudi očekuju da jednostavno e, izvučemo iz, ono, iz, iz one njihove riječi kao da oni nešto posebno očekuju da, da njima uzvišeni Azza wa Jal neki poseban znak da nešto da im da im dođe, kako oni kažu, da im nešto pošalje Pa mi, braćo, takvim odgovaramo zašto oni ne odu i pitaju oni koji klanjaju. Možda 10, možda 20, možda čitav život su u namazu. Zašto ne odu njima i postave pitanje da li vam je nešto da laha svanova tada došto što vi ovako klanjate? To je, braćo, doista na prvi pogled smešno, a možda i žalosno pravdaju se kaderom Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili očekuju da im nešto posebno dođe. Pa došlo je, vraćo moja draga, sve ono što je trebalo da dođe. Došla su nam 114 sura. Došla je sunnet Resulullah sallallahu alihi vseme. I, i, I nema se tu šta čekati. I nema šta se tu čekati i, i ovaj pravdati, pravdati kaderom. Druga stvar, druga stvar, dakle, kako trebamo se postaviti u ovakvim uh, situacijama kada dođemo do ovakvu kategoriju ljudi koji se ovako pravdaju koji se pravdaju kaderom ono braćo što je Allah Želešanu odredio ono što je uzvišenje Azize Ovađele odredio ne može biti ili ne može doći u, sop, u suprotnosti sa onim što nam je Allah subhanahu wa ta'ala objavio dakle da malo ovaj pojasnimo da bude to jasnije ono što nam je uzviš, ono što je uzvišen Azza wa Jalla odredio. Dakle, svima nama. Zamislimo da je to dakle, jedna knjiga. I u toj knjizi nalazi se sve ono što, nam, što, što će nam se desiti od momenta kada smo došli na Dunjaluku pa sve do naše smrti. Sve dok se Allah subhanahu wa ta'ala ne vratim. To je jedna knjiga. I drugu knjigu imamo, to je Vahij, objava. Sad, braćo, logično, zar je moguće da bude ovdje suprotnosti? Da, da, da, da čovjek sada e, to shvati na jedan način i da kaže, meni Allah svanima tada nije još odredio. A s druge strane, nalazimo naredbe, naredbi u Kur'anu gdje nam uzvišene azzavadžele naređuje da namaz obavljamo, da postimo, da, dijelimo, da izdvajamo zekijat, da hađi, obavim ako smo moguš i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovo su naredbi. E sada, logično, kako, kako je moguće da nam s jedne strane uzvišene Azzava žele naređuje da ovo izvršavamo s druge strane da ljudi kažu pa dobro, bit će, doći ću ja kad mi Allah šanu odredi. Pa čak derse, neki ovako i derse dođu ti i kažu pa dobro, pa vi klanjate, kaže nama se, još niste, kaže, razumeli šta je kader. Zar ne znate da je sve uzvišeni Azzeve Đerle odredio i naredio i tako mora biti? Eto, kaže, ja neko to je odredba. Dakle, to je pogrešno razumijevanje koje ćemo inša Allah u tada e, ovaj u narednim minutima inša Allah u tada pojasniti. Zato, e, takvi ljudi su braću upali u jednu dobru, dobru klopku ovog, dakle, bandita i e, takvim se ljudima treba pomoći pomoći, braću. Treba se ovakvim ljudima pomagati. Jer zamislimo njihovo stanje na sudnjem danu, izađu pred Allahom svanova ta'ala i kada budu upitani zbog namaz i oni odgovaraju, mi nismo uzvišeni Allahu, klanjali jer nam ti nisi odredio. Zar nije braćo smešno? Ili dođe sestra i kaže, nisam se ja pokrila, ja sam pokušavala, dakle stavljala sam dakle, hijab, on se hijab sam skidao sa moje glave i tako dalje jer ti uzvišeni azođa nisi, nisi me dredio a dok imamo jasni jasni kuranski ajeti hadisi poslanika sallallahu alaihi wasallam koji nam koji nam jasno ukazuju da je to nama dakle šar da nam je to obaveza da nam je to fars zato Braćo moja draga, sljedeće stanje e, ili sljedeći odgovor ovakvima možemo također kazati e, kome to njihovo ponašanje, pravdanje kaderom, kome upravo oni udovoljavaju. To što ti, vrate, nisi na namazu, što ti ne klanjaš. Zašto sebi ne postaviš pitanje, kome, kome tvoje ponašanje, kome ti udovoljavaš? Jer imamo ili udovoljavaš Allahu subhanahu wa ta'ala, ili prokletniku, otvorenom neprijatelom, zakletom neprijatelom. Treće, ne postoji vraća, nemamo gledalce. Zato o, o, ovakve, ovakve situacije imamo mnogi, međutim, ljudi kada, kada, kada se ovako pravdaju i kada čekaju, kada čekaju, interesantna je jedna stvar koju ovdje želim također pojasniti, gdje spominju veliki islamski učenjaci i kažu, naći ćemo ovakve ljude da se pravdaju sa kaderom, ali kada? Ovakvi braćo ljudi ne pravdaju se kaderom na Dunjaluk, kada je nešto vezano za Dunjaluk. Nego kada se pravdaju? Pravdaju se nešto kada je vezano za Ahiret. Nešto što nam uzvišeni, tamo gdje nam uzvišeni Azeva Đele naređuje, tamo se pravdaju. Međutim, kada dođe nešto što je vezano za Dunjaluk, niko od takvih ne kaže čekam da mi uzvišenje Azeva Đele odredi i onda ću da jedem. Niko od takvih ne kaže čekam da mi uzvišenje Azeva Đele odredi pa ću da se oženim. Niko od njih ne kaže čekam da mi Allah Đele Šanu odredi pa ću da krenem s poslom. Zaradit ću. Dakle, nemamo ovakvih primjera. A kada se oni pravdaju kaderom? E, kada treba da se namaz obavi, onda šta kažu? A pa dobro, nije još meni određeno. Subhanallah, zašto nismo realni? Ne možemo, dakle, s jedne strane, ne možemo ovaj, a, a, ako respektujemo kadar na jednoj, na jednoj strani, da ga na, na drugoj strani ne respektujemo. Dakle, ovo se ovo se odbija. Ili možda, imamo takvi, možda su ovaj u nekim iluzijama, pa čekaju da im hrana dođe kao što je došla Merijem ili ne znam i o, takvih primjera. Dakle, e, zaključak jeste vraćao da se e, 100% ovakvi pravdaju samo kada. Kada je u pitanje, kada im se naređuje, da, da, da, da, dakle, kada dolazi u pitanje i badet. Kada je, kada je u pitanje i badet, tada se pravdaju kaderom. Međutim, kada je u pitanje Dunjaluk, niko, ja još do danas nikoga nisam čuo da se ovako pravda. Zašto? Zato što zna. E kada budeš znao i bio ubjeđen, što se tiče na polu izvršavanja ibadeta, kao što si ubjeđen da moraš da jedeš, da moraš da radiš, pa ko hoćeš. I, i, i ovdje još jedna stvar, Pa jeste braćo, nekada što se tiče po pitanje Dunjaluka, možda čovjek da nekad, ne, ne, ne stalno braćo, Nego nekad se desi da čovjek ne radi, a ono eto, od neku dođe, nekoga pomogne. Pazite, braćo, nije ovo, ovo da čovjek sad prihvati da kaže, aha, znači to je tako i sad ja neću da radim i od neku će mi doći. Pazi, ti se manji risku kum vama tu adun, vaše riske na nebesima i ono što vam je uzvišen, ja zove Međutim, da bi risk, e, da bi se spustio, da bi došao do nas, Postoji uslov, a taj uslov je da ti uložiš sve što se, ono što, što, što, što, onaj tvoj kapacitet. Kada uložiš tvoj kapacitet, onda risk zna tvoju adresu. I on će tebe sigurno da pronaće. Risk će tebe sigurno pronaći, ali kada? Kada uložiš ono što, što možeš uložiti. Ono što se od tebe traži, budeš li uložio, ali realno. E sada, nekada, imamo takvih primjera da čovjek ne radi, ali da ga neko pomogne. Ali braćo, svako od nas treba isključiti mogućnost da će neko ući u džennetu bez namaza. Subhanala. Dakle, pogledajte, na Dunjaluku može možda neko da dođe do novca ili ne znam šta, neke vrste egzistencije, nekada. Ali, da li, braćo, je moguće da čovjek dođe do dženneta bez namaza? Jer Resulullah s.a.v. jasno je rekao, prvo zašto ćete biti pitani, dakle, posle vjerovanja, je namaz. Pa ako vam namaz bude šta? Ako vam namaz bude ispravan. Dakle, Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, ne dovodi u pitanje oni koji ne klanjaju. Nego ako, dakle, ovdje, da li, da li ti je namaz ispravan? Da li namaz obavljaš kao, kako ga je obavljao Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam? Dakle, Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, ne kaže, pa ako čovjek ovo ili ono, nego precizno, Dakle, bez namaza ne možeš, ne može se doći do dženeta. Dok nekada na Dunjaluku može čovjek u nekim situacijama. Zato ne smemo slušati i prihvatati šetanskog došaptavanja. Rečo, trebamo znati jednu stvar. Ne smemo dozvoliti da padnemo na steđdi onome, dakle, da padnemo na steđdi neodubila prokretniku, jer kada znamo da on nije htio nama da učini seždu, nije htio Adem a.s. da učini seždu, dakle seždu respekta, i zbog ovoga je bio udaljen, zbog ovoga je udaljen od Allahove svanove talja milosti. Kažemo, kao pretpostavka, da, ne bi, da nije bilo Adem a.s. Možda bi on dalje bio pokoran Allahu te barake wa Ali pogledajte, on je odbio da učini seždu kome Adem a.s. Kako, braćo, subhanala, kako smemo i kako čovjek sme do, do, dovesti sebe u situaciju da Allahu subhanahu wa ta'ala ne čini seždu. Jer kada Allahu azze wa džele ne činimo seždu, onda kome činimo? Činimo je ovom drugom. Ljanetullahi alej. Onaj koji je naš otvoreni aduvu mubin. Dakle, otvoreni neprijatelj. Zato je potrebno da se govori na ovu temu. Dakle, e, e, potrebno je govoriti o ovim dakle, e, preprekama i, i smetnjama kako bismo razumeli braću inšalahu tala i doći, do, došli do, do, do kvalitetnog efikasnog pokajanja koje će biti biti kako Ibn al-qayyim al Džavzi Rahmullah rekao koji će biti naš stalni prisni prijatelj drug sve dok, sve dok smo dakle sve dok smo na, na, na, ovom na ovom svijetu e, kako još jednu, jednu ovdje e, kao e, rešenje onima koji se pravdaju sa kaderom, da bismo još bolje razumeli, jeste, braćo, svi oni koji se pravdaju kaderom, trebaju ovo, ovo što smo sad izneli, dakle ova neka potpitanja da im se postavi, zašto ne dovodite kader u pitanje kada je vaš dunjaluk i tako dalje i tako dalje. I kao zaključak jeste da uvijek braćo kažemo kader, ako mi je, da, da, da oni koji se pravdaju tako razmišljaju, ako kažeš kader je da ne klanja, onda kaži kader mi je da klanja. dakle, kažeš kader određene mi je da ne obavlja namaz isto možeš kazati dakle, ako kaderom se pravdaš e kaderom se možeš i liječiti možeš popravljati sebe kažeš kader mi je da ne klanja, kaži kader mi je da klanja. kader mi je da, da, dakle razbolio si se ti si bolestan i to je Allah ođe lešan određene E sad kaži, kader mi je Dakle, određenje je da tražim lijek. Pa ustani, traži lijek i leči se. Kader mi je da le... Pa ne, ne, nego kaži, jer mi ne znamo šta je Allah svano je odredio. I tako, dakle, možemo na ovaj način da e, da se borimo i da se liječimo od ovakvih došaptavanja i vesvesa i oni koji, dakle, ovaj, upadnu ovakvu, ovakvu klopku. Na osnovu ovoga, dakle, vidimo, braću, koliko nam je potrebna, e, potrebno kvalite, e, kvalitetno pokajanje, jer vidjeli smo da ovaj e, imamo tih otvorenih neprijatelja, a s druge strane, kako uzvišeni Azza wa Jalla kaže, inna Allahe hibbu tawabim. Dakle, uzvišeni Azza wa Jalla kaže, doista Allah subhanahu wa ta'ala voli. Koga voli? Voli, oni, voli one koji se kaju. Ja smatram rečo da vjernik, svaki vjernik, iskreni musliman, vjernik, najveći cilj, svima nama treba biti koji? Dakle, da najviše želimo da nas uzvišene Azeva džele voli. Pa želimo li ovo? Želimo, braćo. A, šta, a kako možemo postići? Inna Allah, ibu te wabi. Doista uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala voli one koji se kaju. Oni koji su, koji su stalno, dakle, e, koji su, koji su se opasali sa, sa, sa iskrenom teobom. Zato onoga koga uzvišeni Azova Đele voli, nije braćo moguće da je. Dakle, onaj koji te voli, nemoguće je da te kazni. Onaj koji te doista iskreno voli, koji te pravi ne može ti napraviti problem. A nama je žela, najveća žela, da nas uzvišeni Azova Đele voli. A kako postići? Upravo sa teobom sa, sa iskrenom telbom, sa iskrenom pokajanjem. Jer, pazite, braću, ovdje jedan interesantan detalj. Mi sa grijesima, jer smo rekli da smo svi griješnici, mi sa grijesima umanjujemo, umanjujemo Allahovu te bareke vata'ala ljubav prema nama. Tako se, braću, slažete. Dakle, čovjek, jer u, u, u esenciji, kako svi znamo da je Allahova te bareke ve ta'ala milost prevazišla njegovu srđbu, je tako? E sada, ako je tako, onda čime, na koji način se Allahova te bareke ve ta'ala milost umanjuje? Grijesima, braćo. Grijesima mi umanjujemo Allahovu te bareke ve ta'ala milost prema nama. Kada je umanjujemo, onda šta se dešava dalje? Dešava se da Allahova te bareke ve ta'ala srđba prevaziđe prema nama njegovu milost. Dakle, jasno je da je Allahova tebarek i ta'ala milost prevazišla njegovu stržbu. To, to je svima nama jasno, inša Allah. Međutim, ni grijesima i ako nismo shvatili ovo što smo do sad govorili, šta znači efikasno pokajanje, onda će ti grijesi bez ovakvog pokajanja dovesti nas do, do deređu da Allahova Đelešanu u srđba prevaziđe njegovu milost prema nama. Zato, kada, ovaj, da li smo nekada, braćo, e, razmišljali kako to čovjek izgleda kada, kada je u grijesima? Dakle, kakav je to uopšte izgled? Kako bismo pojasnili, da, kako bismo mogli jednu ilustraciju da napravimo? Dakle, kada je čovjek, kada čovjek, ka, kakav je njegov izgled? Uzim ovako primjer. Uzimo čovjeka, čovjeka koji, koji ide ulicom. I odjednom posrne i padne. Dakle, čovjek posrne i pao. Nakon što je pao, da li će taj vraćo čovjek odmah ustati i nastaviti? Ne, sigurno neće. Nego šta ću raditi? da će ustati, jeste da će ustati. Međutim, detaljno će kontrolisati svoju, svoju odjeću. Pogledat će da li se njegova odjeća uprljala, da li se možda njegova odjeća pocepala, pa će možda pogledati svoje ruke da nije negde nogu oštetio ruku i tako dalje. Ovo je normalna stvar. Ovo je, ovo svakom od nas se možda i u životu desilo. Bilo je du, duga zima, pa smo sigurno pali. I mi smo odmah ustali, i nastavili naše putovanje. Ne, nego smo detaljno pogledali. Pa još ako smo se povredili, pa smo nakon toga šta? Šta smo radili? Tražili smo ljekara. Adekvatnog ljekara. Pa ako nije on dobar, pa potražimo i drugog. To je vraćan. Upravo ovaj primer e, slikovito pokazuje kakvi smo mi, kakav je naš izgled kada zapadnemo grijesima. Kao kada otvizneš i padneš, pa se uprljaš i oštetiš, zavisno Zavisno kako si gdje pao. Zavisno koliko si ti dokli u kakvom grijehu upao. Pa ako grijeh nije, da dakle, ovaj veliki haram. Ako nije mali širk. Nemo bila veliki širk. Ako se radi o malom grijehu, znamo postupci kako i na koji način da to očisti. Ako je mala rana, mi nećemo lekaru, nego možemo i to sami sebe ovaj nekako e, da pomognemo i pružimo pomoć. E to je, braću, naš izgled. Zato, a, iz ovaj primjer izlačimo i još jednu veoma interesantnu poruku koju spominje Ibn e, Ibn Dželzi Rahmullah, ne Ibn Klemljav, Ibn Dželzi Rahmullah, kada kaže prvi zdravi korak. O, o, ako ništa vraća od ovoga što smo sad navodili, ovo nemojte zaboraviti. Kaže Ibn Dželzi Rahmullah, prvi zdravi korak za iskrenu teubu jeste da pogledaš šta te je dovelo da učiniš teubu. Subhanala, pogledaj brato, obraća ove mudrosti. Dakle, prvi onaj zdravi početak tvog iskrenog, efikasnog pokajanja jeste da sagledaš, dakle, kada si, e, tebe nešto navelo da se pokaješ. Da li je strah prema Allahu te bareke wa ta'ala, strah od džehennemske vatre, žena za džennetom, ili oni primjeri koje smo nešto te navio. E sada, prvi zdravi korak postizanja efikasnog pokajanja jeste, kaže Ibn Džavzi, rahimahullah, šta te je dovel? Isto kao ovaj primjer koji kažem. Dakle, kada, kada čovjek posrne i padne i dobro sagleda mjesto gdje je pao, Ovo nam se, braćo, možda desilo u životu. Meni se više puta. I to prije dvije, dvije nedelje. Tako ovaj, e, odlazići na jedno predavanje, malo je klizavo bilo, i tako sam morao na predavanje. Dakle, svakom se odna... Ali, šta, šta je bitno? Da pogledaš mjesto, pogledaš da, šta, šta je upravo e, dovelo da, da ti potklizneš, e, da, da postraneš i padneš. I ako dobro sagledaš to mjesto, kad god kasnije, prođeš pored tog mjesta, ti se sećaš. Sećaš se šta ti se tu desilo. Dakle, sećaš se dobro. I onda, pošto si dobro sagledao, i onda kada dođeš do mjesta, dobro se sećaš, šta je treće? Treće je da se ti na to mjesto maksimalni čuvaš. Isto je vraćao u grijev. Kada si griješio, pa si sagledao dobro, šta te je navelo? Šta te je dovelo do toga grijeha? I onda sagledaš tu situaciju, dakle uzroke svega toga i onda kada se nakon toga pokaješ pa kada ti dođu u životu dakle da, da, da nešto u tom kontekstu u tom smislu ponovo pogriješiš e nema šanse da pogriješ i zato Ibn Džemzi Rahimullah kaže prvi korak jeste da sagledaš kada si došao, kada se pokaš, šta te, da postavi sebi pitanje, šta mi je, dakle, dobro, sad nisi možda bio namazu pet godina, nekoj deset, Možda je neko živo i 20 godina bez namaz. Alhamdulillah, sad si krenuo s namazom. E, šta je bitno sad na ovaj, na ovaj primjer? Bitno je da sebi postaviš pitanje. E, šta me mene sprečavalo da ja punih neudubila 20 godina budem i živim bez namaza? I onda analiziraš i kažeš, bio sam dakle u društvu koje je bilo daleko od islama. E sad, odmah uzimamo korist, neću sad dozvoliti, jer ako ponovo budem u društvu takvih, postoji opasnost da ponovo ne obavljam namaz. Ili čovjek, dakle ne neke grije, bilo koji grije, ako si sagledao dobro, šta ti je to navelo? I onda kada dođe mogućnost da, da, da ponovo ovaj bandit napadnete s te strane, e ti kaže, i ti odmah znaš, znaš da ga zaustaviš, znaš, znaš metodu kako. Je zato Resulullah sallallahu alaihi wa sallam šta je rekao, nije od nas onaj koji dozvoli sa, sa iste, sa, sa, sa, iz jedne rupe da ga ovaj zmija, e, dakle, znate ovaj hadis. E to je to, upravo sve se to braćo veže sa riječima ovih velikih islamskih učenjaka. Zato ove riječi, vidimo, nekada su kratke, ali tako su plodotvorne, tako su, braćo, moćne. Zašto su oni moćne? Možda neko će kazati, pa dobro, šta to znači prvi zdravi korak za iskrenu tebu, jeste da sad, ali ako to bude iskreno, ako budemo to iskreno analizirali, subhano, znaš koliko, braćo, to nama može biti od pomoći? To ne može, ne može shvatiti niko osim onaj koji, koji to doista iskreno prihvati i iskreno to analizira. I onda na osnovu toga e, vidjet ćemo ovaj, kako, kako možemo to zaustaviti, kako možemo ovaj, e, nastavit ćemo inšalahu talja, ne znam da ne bismo ovaj, dužili, e, pošto ovaj drugi dio su riječi Ibn Al-Qaim Al-đauzija Rahmullah, a, a da bismo u potpunosti ovo pojasnili, možda nekih dvadesetak minuta su nam potrebni, a oni se, braćo, a, ovaj, vežu, vežu se za sve ono što smo do sada rekli. Dakle, naša tema je koje su, koje su to prepreke, šta nas to sprečava? Kako bi smo mogli to da ovaj otkrijemo, saznamo, inšalahu ta'ala, da ovaj da to primenimo da primenimo našim našim životima i inshallah da to bude plodotvorno ja ću znači inshallah taala sa so, sa so ovim ovaj završiti s obzirom da je kasno ovaj pa jeste nije u pitanje da se ovaj ažuri međutim e, stvar je da, da, da je ovo poduže možda će ovaj pre, pređemo i i više od 20 minuta i ne znam ovaj koliko ću to moći uspjeti kada se žurim da to ovaj pojasnim na, na najbolji način inshallah dar Molimo uzvišenog azeva dželle da nam on te bareke vatala podari mogućnost zdravlje da se ponovo ovaj ovdje susretnemo i da onom što možemo da pomognemo na, na da ovaj da jednu, jednu tako reći ilustraciju da da izvršimo kako bismo inshallah taala maksimalno uzeli poruke iz ove mudrosti koje su nam ostavili veliki islamski učenjaci i da nam to bude ovaj vodili u našem životu i na taj način da uspijemo da njega uzvišenog gazde ođele sretnemo da on bude s nama zadovoljan. Sve što smo ovaj ispravno rekli, to je od Allaha Tebare Kvetalja, sve što smo pogrešili,